Arratza Leon entzule, ondo etorri laixia erratiko gure magazin espezial eta berezi honetara laixia hartzen gure magazinera eta zelan ez, urte barri hon entzule eh? izen urteko lehenengo dengo hau eta horretako zelanez ez, tekniko jauna eta Aimar, hemen txako ziruro, eh. Arratza Leon urte barri hon bitxori Urte barri hon, bai, bai. ikusi urte barri zartu horretik Ez, gaur lehenengo dengo ze Zalako topak eta politxizindan, eh? Amen, bai, bai, eh? kable hartien, patata hartien Bakalagardo hartien zelan ez? Zelan ez, eh? Meno honak ez da galdu urte barretxe baina itura esarrak ah, zelan jundi gabona, gander, ondo? Ba, ondo, jane da nien, betiko moduen, tripi beteta Eta, bueno, ba, gabon besperan jan bidala, natu bitxate unien janen bidala Eta beste egunetan segaitik ez, nik inot egunero egunero jan bidan beste Eta eran bebai, nik uste danok ez, e, eh, barruti <laughs> busti gara desente Eta, gaurko gaixe be, gaurko gure magazine, horti jungo daiguen, ezta? Bale, jege ez, jane, janeana sendoku izin da, eh, uste, kaka bin dugul, eh, bida mezuen, eh. Ahi, <laughs> bai, ondo banera, ondo eh? banera. <laughs> Errokak eh, gaur egun, eh, egun tan neiko lan eukin dau. Eta teniko, ez da gizten dabeen, gero eta gitxio entzuten az, soin ondo. Ondo, ah, da, ba, bueno, da teniko zu zer, zelan jondi gau ona? Ondo, ondo, ondo jondi eh. Goguen badeko zu jateko bere ziren bat eurten esan duzen, ba, jo, zurtengo gandan jando eta hau. Ba, ba, ba, bai, baina ez da egitea, amen, ez da, angula jandu Angulak? Angula jandu az, bai, bai, bai. Angulas del norte? Angulas del, bueno, <laughs> angulas de, de la pescadería. Bueno, eta mm. ja angulak jando zuzenez, niko nio estaz proba nire bizi guztizen. Ni pez. Hori bet, baina esan bitut, angula jando zen pertsona bat, eta Horregun… egun... Nibela, eh? eh de, de, de, de, eh. Da, dauz, ona dizela edo? Hori hori izan alderi, hori izan alderi. Gozuek dauz. A ber, gero esate ostesu. Eh, me, me, mereziotzu eh, ba Baina gula eta Prezi, angula... hori hori izan, prezizue gulak edo angulak. Eh, angula, claro. Angula. Bai, bai, bai, bai, claro. Oso bai. hauek, seguro. Bai, bai, seguro, seguro. Es que gente asok, angu, eh, angula bari gulak nahi zaitu. Jo, karuera Hombre, angula, angula dekiena da, tipo, eh, asurtxo, modu, eh, pizka kris-kris eiten ah, da, bai. Bai, bai, da. Oso hau edo, zain. Obestela izango zan hona haiti ekalien, eh, kata zigaz antzeko bat edo, bai, ez? Eh, bai, bai, gulak, angulak ekarri eta bai. <laughs> Ia, zein egarri, nahez, bueno. Mate, mate, que... Hemen, pescaderiz emateke de gure badaue hori patrosinau eta guri angula batzuk ekarri. Erto. Eta bueno, eh, eh, gulape bai, eta eh, nekarri hmm. dizela, eta hengo... Bai, ba, gupe probaukuz, ez? Kata zeba, proba. Zeba txik, eh, zeba ba, txangurru jando, eta elegante, eh? Oso gozu egon da. Txangurru jando eso. Bai, ez dakit. Berezi, gabonetako jatordu berezi, ez? Txangur, txangurro zer zan? Zentoio bai. Ah, bai, baina berez dau txangurro, bueno, gipuzkoan ditzitzi txangurro zentoio hori berari, eta gero dau... Txangurro berez da preparau, eh? Soskolin emoten dana hori... berez eh, ez, berez da ba- animali mm. izi bera. Baina gero ikin da prestau, eh, dana laban. Vale, orduen zentoio txangurro da? Bai, bai, hori da. Ah, bitu. Bai. Baina, gauza barri bat ikasik. <laughs> urte barritzaz bat, gauze barri batik ezin. Bai, bai. janagaz batera be, erana be, sendo, ukin jugu. Eta imarregon da urte, bai. dandosun bai. zozer Eh, ez, ba, betiku, eh, baina kantia diek izin dira asuntu, eh, Sabor bat, baina bueno. Ba, hor diez, dies, dano pastan gara janagaz da janagaz, eta ba, hor geratzen dira asuntuek. Eta, bueno, ez da ba, urte barri gupe ongi etorri zemonteko, ba, magazin okarri dugu zuen zako, entzule. Eh. Hori da, falta barik, hemen txe, martitzen atoko da. Betiko lez? Azkenengo momentu nabitza dute, betiko lez? Bai, betiko lez, baina bueno. Este kutsu bate emot notxe, ez? Ah, Onan sorpresa, ba, igual deko zolako bai. tonto bat, eta bueno, bueno, bueno, irratizien magazine deko gaur, eta bueno, ba, gozatu. Eta astero, bueno, astero, aste biro moduen hasiko gara sarriaz eta sarrien, ba bueno, gaurkotasuna hurbiltzeko egondien barrizek eta horretan egin bai. batzu bilnesa jotasu. Bueno, asteko ez da gehi inguruen bada usain bat iniziatiba e, bertako basuek eta berreskuratzeko, ez da gehi duzuen edo Ixortan bai. behintzet e, eh, lursal bat erosia bie bertako arbolak eta landatzeko Eta antzabain mainarin bebai e, bosteun bat zua izlandatu bidabez, domekan, e, eh, bolondrezan laguntzagaz, así que bueno, eh, barri hon bat, ez? Urtie bai. ba, bertako basuek berreskuratzeko, ba, pauso txiki bat, okingo dugu duran galdien. Ona, ona. Oso da. Bai, e, gero ez dakit e, zer komentau. Ah, bai, adibidez, e, maiabin egongo da, bueno, bat ematek interesa badeko, e, elkartasun azti egongo da, eta barruen, e, usto zapatuen egongo da bertso afari bat, bizan, e, eh, gaztelumen dita Julio Soto bertzolari zigaz, eta, e, bueno... Punta-puntako bertzolari bi. Bai, eta, bueno, bat ematek interesa badeko, ba, bak, maia bire jun, edo informau. Eta bertzo asuntu egaz lotute bai, aipatzeko saldibarren e, eh, e, gaztetxuen txako, amaika amala urte bilartekoen gaztien txako, bertzo eskola bat jarriko da bila martxan. Non parkatu? Zaldibarren. Abitxu. Ah, bai. Elegante, ba, animau. Jo, bai. bertzo lehizago paro, eh, duran aldien. bai, bai. bai. bai. Hola, Norte dia gero, ojo. Deko guzen, un bertzolarizek. Bai, ia, ia burren guenduren aldeko bat eh, Euskal Herriko finalen ikusten da. A ver, hori da. Eta hori kontetako gero dugu. Horten, oh, ize, ize, ba, bueno, bai, urren buena. Bai, bai, bai. A las puertas, esaten semana. Hmm. Ate joka. Ate joka. <laughs> Eta horrez honetako agendari begire, esan biot, eh, urte bukara honetan San Sebastianak ospatzen diela eta San Sebastianak nun ospatzen die, baki bez ospatzen die. Anda, bai, eh. Eta abenduen 19 ikasik, eh, hogeta bitartean bitartien ustot jai egitarau potolo, potolo, potente eta erakargarri bat egin dabiela. Hombre, eta gainera... gainera? Eh, diferente txu Bueno, taldatut ez, bo, be tradizinotik eh, urten bari, baina pixka diferente txu ez Bai, bai, izanik eh, hor, eh, ba, bueno, txokokuek da bizela jai batzorde moduen, eta, bueno, gente barri asko sartu dira, orden influenzia barriak beti gertena bezi dira barriak. La zer dagoa barriak, nik izte esto. Esta que... Ah, ba, por ejemplo, ongo die, eh, Carmen Gizasola... Eh, eh, Carmele, Carmele. Carmele, Carmele. Carmele, irregulia eh, irratizien eh, bai, bai, elkarrezketetan bai, duen Carmele. Bai. Ba, urrez ba, Una celaia, eh, arri jasuten. Bai. Eta izkoran, beste bat, <laughs> ez da gindazak Eta horren... Gizasola, bebai, izkoran. Gizasola, nebi, eh, izileke. Bai, bai, ez da Eh? Eta horren eh, kontakizun zuzena egiten, laixi gerratia. Epa! Epa! Anda! Ah, anda! Ai, ba! Ez da egize izango! Alantxik, alantxe ginoa. Bai, alantxe bai. ginoa. Eta gero, babajan, na. Asi que, kontu eskuida barratza aldien. Ah, ah bakizako ah. jairik eh, potentienak iguel, eh? Bai. Laixi egerratizi bertan <laughs> egon da. Ostra, ojo, ojo kuidao. Eta gero, romer izango da, zer? Kontzertuek guztu dauzela. Kontzertuek? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. bueno. Bai, bai, eh, esan da, la, la casa por la ventana. Bai. <laughs> ah, zapatoen igual erremaizi, ez dakit, ez dakit, ez ez dakit, kartela ganetik guztien baina. Hmm. Bueno, ba... Uh, urrengo martitzen nien, urrengo saioen, zehatz mehatz, kartela ekarriko, eta... Bai, ya, pas, ya jaize pasa denien, ondo. Ez? Ondo nio ez, zin, ez te pasuko. Ondo segunda. Edo bai, ikusiko, eta pasuko, ez ba bueno. Bai, bai, pasauta ongo, ya, ya. Gaurra marra. Ba, sare sozialetan banatuko. Hori, hori, hori bai, hori bai. bai, Ambitio. Eta... Dinoztie ikesiotela ja, txangurru eserdan. dan. Esan oin. Ah, eh, baitu, ba, bate bat entzuten dabil. Bate bat entzuten dabil, bestaldien. Bai, hori, hori, bai. entzule fin hori. Ha, ah, tak. Eh? Gero, aipatzeko be bai, zapatuen e, eh, urtereko egun potolu okin jo, Bilbon. E, urtero e, es, presuen aldeko manifa hori izin dugu, Bilbon. Presuek e, urbiltzeko eta etxeratzeko eta kaleratzeko eskatu izin dabe hainbat, hainbat personak batzupean izen gara, eta bueno, egun politxe izan naiz, eta apur bat eh. eh, baina, baina ondo pasagoen du. Eta, ba, bueno. eta, bueno, eh, nien bertan egon, baina usteot eh, manifestazio horrepe bai, gaur ekarri egun gaizei lotura bat badekole batzuen gandez, da? Bai, bai, xeneke. Eh? Bai, eh, bai. <laughs> Así el joko es campo gratu da. Bai, está es que está aquí todos los otros avisen berbait, baina bueno. Ba, orko gaitxe Gero Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, jo, es que no karo, nada, claro, es que bai, bai, ya está, bai. Un bat más de despistado te va izan dugu Gabonetan eh okinu lejana, baina batez be edana, eh? Eh, bai. zapatuen be manifan eh, manifestazio ekin gandun. Aldarrikatu gendu zen aldarrikatu bierreko gauzak, baina edan behen gainun eta gaurko gaitxe entzako ba, ajien inguruen ibiko gaur horretan gure laizi hartzen magazin honetan. Ah, bai. Bueno, bai, vale. bai, bai. Tal cual, tal cual. Perfecto. Bai, ez dakit eskema gapurtu etxu esan, gaiz esan eh, lako, baina... Ez, eso, eso, ez. bueno, <laughs> ez. Ya, kantiño, que hoy no me puedo levantar. Hoy no me puedo levantar. Eh, tanik beste gauzatxo badeko, tesateko? Bota. Ajuna esu gala maian esate, baina, oi esango diak esan rari edan. Ongo domeka, eh, irratxa jo barri bat eh, grabauko dugu, hasiko gara, ez da zuzenien emongo, baina... Lupa. Zinen inguruko eh, irratxailo bat izango da? Si, irratzaio konkretuki. Eh, ikusi makusi dituko da irratzaio. Ikusi eh? makusi podcasta edo irratzaio. Irratzaio no? da. Eh? Bai. Mm -hmm. Bueno, eh, leiz, bueno leiziareko programa guzti zen moduen, ez? Mm -hmm. Antzerako estiluen, ez dakigu. Bai. Ez dakigu leo zondo podcast edo <laughs> ah, bueno. irratizean, baina bueno. <laughs> Eta bueno, konta iguzu, eh, ikusi makusi irratzaio barrize, eh? sinema zineman bai. inguruen, ez dakit. Eh, bueno, ba, eh, sorpresa, bueno, sorpresa moduen edo, gipuzko arbi etorriko jakuz, eh, leiziareko... Estudizuetara. Fichaje oh, barrizek, eh? Bai, bai, bai, bai e, tipo bi oso jatunek. Osa, jatunek jakitunek. <laughs> jatunek bebai, jatunek bebai. <laughs> eta, eta hori etorriko diez, ba, pixkat e, sinema munduko eh, entre entrezi juek eta e, espliketan. Eta bebai, kuriosidade asko badue bat bebator, hasi que... Eh sorpresas beteriko programa bat izango da. Eta espero dugu interesgarri zetie, amenue, laburtsue, eta errezentzuteko moduko ez zetie tostoi bat. Bai, bai. Bai, ba, entzungo gu. bai. bai, beti ez, kulturien eta sineman konkretuki... Ke ba, horren gai horren inguru enberbaina ben e, eh, eta podcast da gintesgarri segiziten die eta laizia irratizien eh, eskin eskero, ba, askoz bera izak, ez? Orduen azten da, e, eh, irratzeio? Igan dien gu, eta e, urrengo aztien zier, zare sozialetatik eta zango txuegu, nos e, dugun. Oso ondo. Oso ondo. Haupa, zier. Eta haupa, bai. giputz jatunek. Giputz jatunek. <laughs> <laughs> bueno. <laughs> Niko eh, bueno, apurtuko da tarte hau, e, gaixegaz loturazko estekon e, gai bat karri gurot e, entzulientzako, e, ez baina, bueno, ba, favoretxo bat eskatuzkue, eta, bueno, e, jakingo zuen moduen, ba, bueno, Pablo González e, kasetari euskaldune, ez dakit, e, ibarrangelo inguruko edan edo ez dakit inguruko eda, e, karzelan dau, hainbat, hainbat egun eta hiletan zier, e, bueno, bakizu moduen kasetari da Ukraniak eta Rusien arteko gerri e, e, hauen e, ba, bueno, bertatik eh, kontetan ez e, badeko nadorie eh, bertara junzan gauzak eta bertatik eta espliketan e, lehen personan eta bueno, ba, eskatuzkue elkarte bat sortu da behantza eta laguntzi eskatuzkue eta bueno, beste barik itxiko txue kuina txikitxo bat pasau dozkue eta beste barik entzuna aber zer dinuen urtea beteko da laister Pablo González kazetaria atxilotu zutenetik. Isolatuta, jateko eskaz, gela umel batean, hotzez eta eguzki argia ia ikusi gabe. Bitartean, Poloniar Justiziak pisuzko frogarik aurkeztu gabe jarraitzen du. Babesgabe dagoela ikusita bere familia eta lagunek Fri Pablo González elkartea sortu dute. Bi helburu ditu, lege defentsarako laguntza bideratzea eta egoerak sortzen dituen gaztuei aurre egitea. Eta horretarako beharrezkoa dugu zure laguntza. Zuon guztion laguntza. Zuon guztion laguntza. Asko dira jada, crowdfundingaren bitartez jaso ditugun ekarpenak bai transferentzia zein bizun bidez, mila, mila esker guztioi. Eta zuk ere zure alea utzi nahi baldin baduzu freepablo.comen daukazu informazio guztia. Bueno, ba, hoxe, e, Free Pablo González e, sortu barri dan elkartetik, e, ba, hori, favoritxo bat eskatu eskue, gure irratizien be kuñatxo hau zabaltzeko, Dakizuen moduen, ba, Pablo González kasetari euskaldune da, dantza, ez dakit gurasuek edo aite edo errusiarra danez, e, eta Ukraniako gerra kubritzen egon danez, ba, Poloniako gobernu fasista, <laughs> bueno, hor txiko, <laughs> eh, ba, bueno, karselat dute deko, hainbat, hainbat eh, ez totzi egizten ez familizia segoten abokatu egazta bez, eta, bueno, ba, gure gotzezue laguntzatxo bat emon, ba, hor deki, crowdfunding eta webgunie, freepablogonzalez.com, eta, bueno, ba, bertan informazio gizau. Oso, hor arte espama. Ba, bueno, eta ona sustatu igual zarreri azken emongo tegule, horren entxiko gula eta, bueno, betiko moduen, musika pizka dintzungo, eta gaurko gai berez joan iburuzko, saioe, martxan jarriko gu. Explicación ah, Eta mentxe gatoz, gure laixi hartzen, gure magazin honegaz Eta esan dago moduen, hemen astero, gai bat ipinen dugu eta gaur kontan aukeratun gaize Uztote, oinarreko kantak esan dugu moduen Ajea! Ajea! Eh, ajea, era un tigre i oizu un raton, eh? Eh, zer da nesuna asuntu, eh? <laughs> Eta ahie, eh, ahie, eh, zer da ahie? Eh? Honen eixengo da gure entzuleri espliketi esan ahie, ez? Eta bai, ez da jakingo eta. <laughs> Eta oso, oso entzule formaleko guzela, eta bueno, venga, eh, espliketi Eta ahiea, zer da ahiea? Ahiea biara muna edo bestondoa, zer da? Bestondoa, eh? Bestondoa, bestondoa ere baita, eta jan edan gehiagizko egun baten ondoko, goitzean izaten den ondoeza, eh? Jesus Maria. Edo edan osteko belarri ondokoa, bestondoa, eh. bai, bai. Eta <laughs> bai, Wikipedia, bai. Wikipedia, Wikipedia, bai. Wikipedia dinonez, eh, medikuntzan beisal gai be esaten da, beisal gai, ez Beisal gai. Bai. Matematika gias beisal beisal gai. gai. Eh, jo, Jesus Maria eta Jose. Eta bueno, <laughs> Entzuliok, eh, karo, eh, zer dan, definizio, definizio iso baina ze sintoma, zelan ingarriko zu, zelan ingarriko pertsona batek ahi edekola, zelan, eh? Ba, botxo, ba, biara munean eh, sintoma multzoa da, eta adibidez askotan amnesia harina, Eh, hori ustote... Eh, amnesia ez, tozu lakortan, harinoko gunin zein jozun, Bai, bai, bai, bai pixkate... harina eta bestatzuta nesain harina, eh? <laughs> Sakona. ja, ez que hori ustot igual, eh, besperan egin dozunen eh, araberako idala. Karo, best, bestondoa etorri leike asko jatetik. Ah? Baina, bueno, hemen izan da unesia, eta Moskoraldean gertatuko oroimena, ba, pixkat nahaztea edo galtzie, eh? hori behar zuertableke, eh? eta, bueno, ba, zuri paseatzen jo, zain Bai, bai. <laughs> Tamales bai. Tamales bai. <laughs> Dan hori, ez? Nik uste. Bai. Uste zen bengo zen irurok, Eta... Ba, baki bule zer hori. Eta ipatu zune, ez? Ahi be bai, nik uste dote, eh, hori, askotan lotzen dugule bai alkolagaz, baina edo zer gauzagaz pasabaliako bai, ez? Azkenien nik uste dala, Es, se tiene modo en todo lo que sube baja, es. Sosegas pasau eskero, aurrengo gunean eh bajo itxue. Eta beste hainbat gauza gazbe, amnesia be pasau sinete. <laughs> Eta entzule, identifikatu sinie se bisla, ki sardan, ki sardan, ba sando amnesia amnesia arina etorria bueno, edo es añariña, así que sando Eta horrez gain, ba bueno, e, gonbitxo larje, berakue Olako batzupe, toketan die, eske, esango dube bai, aje edo bestondo danak ez dira bardinak ez, eh, ez, baina, bueno. Ba, baliteke, ba, jode, ba, asko jando zue, tak txampana ze neurretik eta, bueno, bizamo nien gombitxo larri ze, edo ba, bueno, sintomat badala. Horrez gain, zelan ez, buruko mine. Buruko mine. Klasiko bat, ez? Baki zuen, klasiko bai, bat. Bai, baki zuen, bai, bai, bai, bai, odolo dizen, eh, odien dilata zinu, zake sanak dilata, boiken dilata, ba, glukosa, ba, sartzen da, sortzen, asko betetan da, sanetan eta horrek eragiten dago pixkat buruko min hori bai. Ah, nik nik bueno, nik era kurrioten gaitik eh hori Wikipedia. <laughs> Así Ah, Wikipedia. Wikipedia, Wikipedia era kurrioten gaitik. Eh, burbuña deshidratado itenda, da, que cheñatzu de horraitik dator eh neuronan eh, hilketa e, eta eta <laughs> buruko mina. Hori da, meningen deshidratazio egin da. Neuronan ah, hilketa edo neuronan exterminizu eh, <laughs> bai, eh, Segun eh adineko gaban 6 Horrez gain beste sintometako bat. Irakurriko gainera, parkatu, eh? irakurriko bai. gainera, eh, irurogei mil e, eh, neuronatik gora arrezaka agon baten egaltzen eh, diela. Ka, kontu <laughs> ah, da zenba dauzen. Asko <laughs> ba dauzto dure, ez? Irurogei mil ega dauzen. Eh, Irurogei mil Zer daba. Txikikeri bat. Horrez gain beste sintoma, ustot, danok eukindagunea agon zikue eta egarriz Bai, bai, hori bai, claro. Bizamoneko egarri ze, bai. Hori ez da baino e, eh, Eta hori gehien bat alkolak, alkolak sortuko da, desidratazioa, alkolak desidrata Eta kanabiz egaz be bai, eh? Kanabiz egaz be ahi gokitzen dit, aur... Karo, ez dugu, epatu. Karo, bai. Hori bai. Bai, gu beti alkolak inda jana izekin gabiz, baina, karo, beste... Oso normalizaute bai. dauen asunto bat alako, bai, bai, Baina bai. beste sustantzia batzu gaz be... Eta uren bai. anik da errepikatzen dala gehizinagaz, ez? Eh... Desidratazioa? Ba, edo zeren ahi gokitzen ez gero, urrengo gunien urrean bizu gureina. Bai, bai ez, uste, eh, esfortzu larri bat egin dabe, eh, kirol, kirol larri bat ez dakit. Eh, Segundo bai. egin dozun, egin ez duzun kirola bat hartu, eta kirtzen palixi hartzen mazun be, gorputzek Hombre, eh, da ditu. Kirola eta... jebe ez duzuk ino zen, ni be pasagete, bai, eh? Bai, hombre, hau nien buruko mine... Agujetak, agujetak. Ez, baina buruko mine kantzaute, eh, ez dakit. Ur eskatzen dut zu gorputzek. Kristo desederetan zein joan zauzelako igual. Hmm. Bueno, eta kirola iten mazu, talkola daten Amigo. Mama. Horrez gain, horrez gain, benin abdominaletako muskuluetako mine be, hori be sintometako bada, Niongo duda horiek, sintometako bat. Eta horrez gain, nervizuek eh, sortzie, eh, eta hau behi dala latza. Puskerrak. Hostia. Puskerrak be? <laughs> latza, galderi da, norentzak. <laughs> Puskerrak be, badi, eh? E, zena da, e, eh, ahien e, eh, kontu, eta... Eta, pff, bai. Eta, pff, e, ahiaz boteiko puskerra, kontu eskuidau inguruko entzako. Bai, bai, bai, bai. Peligrosu edia. Peligrosu edia inguruko e, genti entzako batez be. E, ni bomba, asko pastainaten zuzer da, eta... E, bomba atomikue da, baina, bueno, eh, bueno, Hemen ez dakit, eh, pasia dan dabeiz hemen gure, <laughs> gure teknikue pasia dan dabeiz. Eska, ez eska ulertu nik uste. Eh, eh, karga du telefona bortxo. <laughs> <laughs> bai, ba, bueno. Baina, bai, euskerrana, gaina, ez dakit, ni bientzi sarri pasten jate, eh? Ez dakit, jola, nahe egun baten itxartu eta hori zauzela, eh, parrastada potente bat bota. Klasiko bat. Parrastada, parastadi... bueno, parrastada, parrastada, pur, parastadi... purrustada. Purrustada, bai, bai. purrustada, bai, bai, bai, eta... beti, eh? Eta itxortu bida, tripak ez dauzen hor... <laughs> Batez bekali motxu eta lako, zerakan eskero bilamoneko uskerrak. Puf, ez die, ez bueno, die, bape, egomen da garri. Gero alkohol mota inguren emizu berba, la... Adina da punte txikitxo bat. Ez, ez, ez, ez, nibelen egona azirak urten eta bonaz informetan, eta antza, eh, aje geixen eh, emoten daben eta dien likorrak eta holan, eta gitxin eta likue ginebria dibidez. Usatzen nabie, eta Alkolan azte bozu eh, edari azukarau bategaz, aje gehiago moten dutzu. Baina bai, esaten atna be, jintonik bat, tala aje gehiago moten dauen eh, bai, edari. Baina txarra nada, jintonik deko nada, eh, la... <laughs> asko dakiz. Ahitu esari, eh, Deko, eh, nesta den ba eh, burbuja deko zen eh, Ah, hori bai, apurriot. Ah, bai. Ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba, latza puntutxu, eh? Eta, Wikipedia bueno. ni pintxeko, Aldogu bitu. Aldugu bitu. bueno, eh, engen kele izi erratitik aportazio bat, eh? Wikipedian eta bai. datu hori gehiu, baina, bueno, sintoma batzuk aipatu egu, sintomak, eta, bueno, oin arte espadu zuen jakin zelan eh, lokalizau, abetxu, ahi deket ez teget dudan egon mazari, abetxu, eh? oin <laughs> argitasun bat badako zuen, eh? ba, gizu, eh? dan ahi, eta no sé, ez... duda asko, kino zuen, zuek, no sé, no sé, zuen, edo ez. Baina, bueno, eh, <laughs> Bai, ondiño erdi pizkat, eh, bueno, bai. Baina, esan dana, jo, eh, ahi, ahi asentitzen zaiela, ahi deko zule igerri osu. Eh, Nunbait, destifra osu, ahi hmm. dela. Ba egon tranquil entzule, ze tratamendu badeko, ahiek. Hainbat eh, konsehu eta iradokizun dauze Wikipedian. Aita, <laughs> ah, ojo, oh, jo, jose txun falteako. Jose falteako, baina ez, ezkera Wikipedian lan, eh? guzti bat, irakorten egon da, dak. Ba, ahientzako, elikai batzuk, egokize die. Oso egokize ganera merkiek dien arrautzak. <laughs> Merkiek dien arrautzak. Bueno, es merkiek nahi esan nik, arrautza merkiek dien. orden. arrautza merkiek dien normal. Orden, ahi ez basoz, entzule, arrautza jan. Komete <laughs> los huevos. <laughs> arrautza. Baiz, eh, sisteina deki, eh? Eta... Zer, zer parkatu? Sisteina. Sisteina. Tienen un poco de sisteina. Siesti botateko, gero, ahi pastako. Sistina. Arrautza jan, da siesti, eta, da, da, garra, sistete galtzete gero, nio. Ah, Iñer barri eh, eh, eh. mundu jateko moduen, ta, tope. Eta, hemen dau beste, beste tratamentuetako bat, eta hau, isen da pixkat, tak, abile. Xurre! Etxera bueltan. <laughs> Kriston, ah, kriston bueno. lapatza, zorzo izela, ondin joak ez datorri, ze sintomak dekosuz ganien. Ba, wikipediak dino, bizaramuneko deshidratazinari aurre tak, ure da. Claro. Litro bat, albo zugeitxu hau, Claro, horrek ero, <laughs> segun zeran duzuna horretik, igual, edatu zuen, <laughs> segizan doi ekan, baina, tak, ure, eta galan, ba, bizarromeko desidrata senyori, ekizeko, ba, sintomak asko erintzen dauz, eta, ba, Oix. <laughs> buruko mine... buruko mine dau, eta, ja, bain, ure dan duzu, baina, eske, majo, edo maja, pasau intzara. Bai edo, bai. Ure hono zutxien, pentsetan eh, ure, da ure gain izan duzu ogera orduko tortilla bat enbio tortilla bat bostarretzako, eh? Baina, tak, sintomekin jaik izara. Ba bueno, edari isotonikoen kontsumue, ona da. Azukeriek eta Batez be honek die, e, gatzak e, deki edarizek, hmm. eh, ba, isostar eta honen estilokuek, e, Aquarius da horrek. Honak bai. di, horrek laguntzen zaitu, bizkat, e, barrio vitaminak eta errekuperetan, eta eta hoxe. Horrez gain, Zereala pe oso, oso, oso honak dira, <laughs> oso honak. Azukera guzti bai, bai, bai, bai, Arroza, oloa, garia, baina, eh, ez zerealak, eh, konflexa. <laughs> Ah, <laughs> vale, vale, vale. Si se dana, se dala. O sea, arrosa eta integrala da, hobeto. Eh? Eta, eh, se dala, o sea, pasta orduen bai, o... Es. Pasta, pasta. se, se da? No. Esta, esta, es. Hombre, eh, urune da. Ja, baina da, be, zera dator, baina ez da zereala. Ba, bai, pasti ebe ondo, sea, ez? Pasti ba, ebe ondo sortzeate pasti. Du, du die baiko zuen zule, pasti arrosa gazineta, fuera. <laughs> Hori da, hori da. <laughs> bai, eta horrez gainbina frutu gorria pe, ba, bueno, ez diela zeralak besteko potentiek, baina frutu gorri laguntzen da bela. Osa, maiukizak eta frangusak, anandanuek, hola goza, ba, bueno, <laughs> Beste erremei joa, eta hau e, sarri ikusi egun, ez? E, limoi ure bikorra gunatuaz, tak kutsari ez ere. Hena, frutagatza. Frutagatza. Ah. Ni neu gustatu horrek estaula, ese arrien ustot se eh, psicológico de la baña. Horre garbito, mira, suba que su bicarbonato ese da la, bo. Hori da, ez dakiz lan aldagun hartu guk. Zu ikusi zuen nos bicar bicarbonato e eh, vinagrias juntaute se eh, lago egiten da esan. Maravilla que llenos. lava bat aldo Igual urtik zikin, zikin Jo, banik… nik... Jode, esan o sea, ba, eh, ba, bueno, automático no. <laughs> Manual. Ba, ba nik enauen baina eh, okinan labie garbi-garbi, persona batek sartu zaren bikarbonatu, eh? Eta arrezkero zikin zikin dau. Zikin doina? Joder, zikin no, Jodas, ba, orduan, esan que... bikarbonatu, igual, eh? izango zen top mantaku, eta... bai, bai. Eta bueno, ya pizketa maitzen joeteko, tratamenduen sartzen dana, ia asken eta dut goi ez, fruta zukuak. Asko laguntzen dut, vitamina ekizelako. Segun ze fruta ekin dugun bebai, hemen naranja zuku epingin dago oso gomenda dela, baina, karo, e, zukutik vitamina jasoteko, ba, zen mal litro zuku da, bero zon, baina, zen mal naranja espremio bezuzen, karo. Ez da bardinen naranja zuku edati, etxien egin ikuen oberak. Hmm. Edo, Ez da, eh? Don Simón, eh, eh Obeto, obeto, baina fruti jati eh, sumo edati baino, ez? Zaten jo, beto? Bai, vitamina gizu sartzen zuz oh, barrure. Bai, bai. Baina, bueno, ahi ez ozen nien be bai, pixkat eskizito goten zara, ez? Eh? Pixkat zaurgarri goten zara, orduen, ba. Tak, hor. Eta, ia hemen, oin arteko tratamentu dana proba usuz. Eta, ondino, nio, ahi, ez hauz. Ba, bueno. Bai, bu profen. Hor, txo. Medikamentu jungo gara, <laughs> propagandik egin barik. Hemen, ez dut irakurriko, ez dut irakurri nahi, nik ez dut gomendatzen, benetan, ahi bako zu, jodi du. Beste guztetxe probau, si no funtziona, ba, alokai, bizamu aurren eh, guen, gitzitxo, edan. Nik hori... Ni etxago klabi da... Aurreko egunien edan eta jandozu ze munduko gauza guztizek, Turroietan. Turroietan, dando su gure izen dozune, eta horrengo gure. Ez, ibo, profe, nio eh, eh, eh, <laughs> <laughs> bai, ez dut hartuko zetik. Ja, pasa zera. Medikamentu, medikamentu eke. izu, profe, no ebi, ar jaixuz. Ez. Ez. Bueno, ba ez. Alba da ez hartu. Alba ba. da hartu. <laughs> Alba da ez hartu. Olako, medicamentu izker ipini da mundu kolokan. Así que, kontu zibili, ez ez abixien hartzen eta... Ba, ni, ba, nietzago, retira da, retirada tiempo. Baskaldu guarro albada eta Guarro olitsuaz eta txokolati gero, eta bota. Eta gure eran, benesta. Sistin ez dut baina sista hon bat be, eh, ahie eh, kentzeko Bueno, kategoria, edo, eh? edo batzutan igual sistatik alzara <laughs> altzau, pixkat. Ez? Uf. Gogortxo. Segun makotxa, segun dago siestia. Bai, claro, batzun siestia ordu erdi ordu, ordu lehenena, eta bestatzen apostordu. <laughs> Claro. <laughs> Horria sartu guinak claro, claro, ur, urran ditzen, Así que entzule, ba bueno, nik ez azaltzuet zer dan ahi, eh, zer dan bestondoa, eta, bueno, zer dan zen izan muna, eh, eh, zer dan zer dan. Kontestu ni pinjeko gaixe, oso ondo, handa. Jakin dizuen, zer enganien eh, dugun gaur berba, eta, bueno, hortxe, sintomak ja argi dauz, dien ahien sintomak, eta, bueno, eh, tratamendu hor dauz, aukerak. Nire eritzie, horrek medikamentuek fuera, medikamentuek dana txarrak, ez este que nire, Baina, bueno. Baina, bueno, hori nahi baso hartu behartu, eh? Problema barik. Eta beste barik, ba, musika pur bat, eta laster, beste tarte bat. Entzut nahi mobietik, eh? A ver, problema de gusto, a ver, <laughs> música. <laughs> Bueno, llegaje con este clima, ba, a ver, echo ya a ver. A ver, Ander. Quéota <laughs> <laughs> cutría daiburtsen, eh? La <laughs> eh? eh? Bueno, ba, bueno, venga. Música pizkat eh, vintage eh, lako, con, con sonido de... Bai, es, sonido de estudio LP, es. Eta, ez que ni eh, arrapetan daun edo, es. Ez da barrapetan. Oh, pleasure is batu sumote. Es, a, venga, oin, oin. A ver, Bator. Ah, Bator, Bator, Bator. Eta, kanta. Ah, ba, es, <laughs> está dator. Es dator. Bueno, ba... Claro, es que ba, ba, ba, ba, ba. Ontxe bai, eta kanta bai. bat entzun hostien, laster gatoz, beste tarte, barri <laughs> bat egaz entzule, parkatera gozpenak. Hemen txegatoz, hemen txegatoz bueltan, zelan ez, gure magazin espezial berezi eta maitxagarri honetan eta gaurko honetan zer muna ahi edo bestondoa hori da gure gaize, bizkat, azaldu gu zer dan, azaldu gu zerrein ahi baina ahiek zer esan asko muten dau, eta horretako zer esan berezi eta filosofalak gure rekarteko, hemen txeko aimar. Arratxaldeon, bai. Eh, bueno, nik aurre eh, gaitxo bat prestabot. eh bueno, ba, ez, bizi zuen eta ahien inguruko hausnarketa txiki batzuaz. Eta hain musik fonduen. <laughs> Ke desastre. Me puedo levantar. Bueno, ba, esan moduen. Gaurkuen e, eh, bizi zuen eta ahien inguruko hausnarketa filosofiko eta propio bat ekarriot. Eta, bueno, Nengo galderi, ez dakit, irratezien beste aldien bizioso eta biziosa asko dauzan. Hori, ez teko gu erantzuteri, baina hemen maiganien, ez dakit, jasi errander, zuek biziosotzateko zue, zuen burue. Bai, lo justa. Ba, pandemia aurrera arte, bastante, oin gitzitsua. Oin gitzitsua. Eta galdera bat gurotzuet plantea, unire hausnarketa gazazteko. E, eh, uste duzu dela bizi zuen e, arriskue? ba, bueno, gustakit, sí. zegoz, galdera Dep potentu bat da. Dependentzia bat, ez? Dependentzia bat. Txilin. Bai, bai, por, por, por ejemplo. Bai. Ba, niretzako, bizituen arrezkoe da labur geratzi. Labur geratzi. Zer... <laughs> <laughs> Bizio eh, labur geratzi da. Ah, da, esango zuen, segaitik. Ba, labur geratu... Segaitik? <laughs> ba, zier, eh, erantzun gotu nik. Ba, labur geratu ezkero jarratu ingo duzuzela, eh, ingo duzuleko bizizuek konsumitzen, ez? Bizizue e, eh, eskala txikiten e, eh, da, ez? E, adibidez, egunien, egunien, apurtxo bateran aldozu, porrotxo bat erre aldozu, Hai. kokaina puntatxo bat hartu aldozu, edo zukuruzune, baina urrengo egunien, barriroengo dozu, ze e, bizizio laburre jozu eta jarraitu dozu horregaz aurrera, ez? Esan moduen bizizue eskala txikitzen e, mantenigarrez Eta, oina gara, demagun eh, eskala. Ez que ez da du esan labur gelditzea dela, bizizuen arrezko da labur geratzea. Bai. Labur geratu eskero, jarraitu ingo Ah, Vale, vale, Eta hau hobeto azaltzeko, bai. karriote demagun de, eskema, demagun eh. de eskema kortan sari. Bai, eh? bai, bai, bai, <laughs> asko gustaia comer egunien, Bai. Ba, demagun. San Miguelak eh, diesela, goizeko 11ak, Plaza Erdizentzaus, etzunde, diruarik prakabarik eta bi trabestigaz inguruen, vale? Dantzari bat dator eta, ez, eguer dantza duela ez, plazara, herri guztize bertan dau. Zuri gantzitza. Eta dantzari zi dinotzu, Ei ez iran gehiago. A ver, argi dau, ez, tranquil, Igi eta persona horrek ez dau gehiago erango. Pasauen ja, bizizue, bizizo larrei okin jau eta ja, urrengo gunien, formal, formal, gaituko da, etxien sartute. Vale. Lortzen da. Bizizo... Demagun, baina da hori edo. Demagun. Eh? Hori da, demagun. Izin da, demagun eskema bat. Eta, apur klaretako gehi hau, esango zuen. Demagun, eh, ba, demagun, eh, hogeta mar bat dala, montosten... Eh, hogeta mar bat. Hogeta mar bat, abenduak hogeta mar bat. Vale. Eh, montosten eh, lagun hartien afari bat dekozu. Aha. Eh, demagun. Bai, demagun. Txuleti eta... Eh, jandu zu saieski laban patata herriegaz bai. eh oso herriekaz Así era, demagun baina goizetik, eh? demagun, egun osu edaten e, eh, jarraituzu eta demagun urrengo gunien e, eh, irratiko retransmisio bat deko zule. Demagun, <laughs> demagun. Demagun, kolakauen bueltia retransmititzeko geratu zaela zure irratiki diekin. Demagun. Eta lokartu inzaela. Persona horreri esan ezkero, ei, ez eran gehiago. Persona horrek ez da gehiago erango. Oizera, tropa, tropa <laughs> <laughs> Ez da dago benetan. Urrengo gunien, bi eskemagaz, demagun lehenengo adibide eta bigarrenagaz, urrengo gunien ez da persona baltzeko eta ze ondo atzo bi travestigaz ligauna beni hortako plaza artizien. Edo, persona honek ez da esango, iepa, ze ondo atzo pilo batera nabene eta nintzen e, heldu. Orduen, e, eh, esamu duen, bizizuen arrisku ezein ja, labur geratzie. Eh. Bizizuegaz pasau egin basara, urrengo gunien ez barriro errepikatuko. Gurertzen da eskemia apur bat. Bitu, bai, elefanti dino baietz. <laughs> ba hori, e, bizi zuek, e, nire ustez, ez bardine, iritzi bardineko zuen, e, zigorra edeko barnien edo, ez? Esan ez? E, hau da, bizio, bizio gitxi badeko zu, zigor gitxi deko zu, orduen konsumitzen jarraituko duzu denpora guztien. Hau da, egunien e, zuritotxo bat eraten baduzu, bizio gitxi, eta zigor gitxi, ez? Autokulpa gitxi. <laughs> Baina, aldiz, eh, bizio asko badeko zu, urrego gunien, kriston zigorra eko zu ez? Adibidez, edo, izortako plazan hartza usarela goieko amaiketan eh, bitra bestigaz, edo, etzarela kolakauen bueltierre erretarazitzen joan zure irratekidiekin, ez? Orduen bizizuek badeko barnien eh, eh, zigorrori. Ez lan ikusten dozu ene eh? Ni lehen menetxarra txin dozu. Bueno, bai, ondo, ondo. <laughs> bai, bai, bai. Eta, bueno, tarte honegaz gure apur bat, eh, <laughs> ba nire aje egunek sortu osten eh, kulpabilidades entzazino hori zuegaz apurat partekatu. <laughs> Ai, demagun, ai. demagun, demagun. Eta demagun, ba, persona honek e, parkamena eskatu gure dauela, ez? Redentzinu eh, bilatzen da bilela, eta demagun, irratikideri parkamena eskatzen da bilela, beste irratzaio baten. Aha. Eta demagun, ba, e, parkamen hori e, eskatzeko, ba, poema bat rezitako dutzela persona honek, e, bere irratikideri. <laughs> inni ba, inni ba. Orduen. Sorioneku. <laughs> Ander, ez dakit, eh, kanta bat ipinia alba duzun. azpiku hau. Bai. Ez dakit, ulertu da apur bate, eh, azier, eh, zigorra eta bizizuen arteko loturi, bai, bai, bai eh? ulertu da. Beti pastan da, ez? Azkenien nien eh, bitxio asko, pasta masara asko gau baten, urrengo gu beti deko zu, ez? Nik, e... ulertu dut, baina ez dut usto lan danik. Ez da beti, ez da beti. <laughs> Normalien inoz. Ez da beti. Eta esango gotzu da, hor beste eskema txikitxo bat. Ah. Ze bitxio asko deko zu nien, zigorra handizideko. Dakik, dakik, dakik, dakik, dakik, dakik, dakik, dakik, dakik, dakik, dakik, dakik, Baina, karo, zigorra asko badeko zuganien eta autopenitentzia asko badeko zuganien, hori aurrera eruteko zen ah, igual Bizio, gehiago. Ah, hori da, zirkulo bizioso bat, eh? Zirkulo bizio. Eta, eta, bueno, Eta eh, bueno, bai. ba, demagun eskema horregaz jarraitute, barriro epiniko eh, kontestuen, ba hori. Demagun eh, persona bat e, eh, abenduako eta mar baten e, montosten afariz edekola, eguno zu edaten ibili dala eta ez dala kolakauen buelti erretransmititzen jun e, isortako plazara. Eta gainera demagun juten la besti baino harina betxera. Eta demagun, <laughs> demagun lehenengo kudala etxera goten, baina demagun urrengo guni oso jodiute da huela eta logeratzen dala, jo, eta bai. itzartzen dala eguerde ziren, bueno, harinako guni. Kaso kuriosu, kaso kuriosu, Usted, eh? abisa, ba, bela ezala <laughs> entotiko, baina... Gaur kuen, bai, bai. Eh, bai, bai, demagun bai etz. Bai, demagun. Kaso kuriosu, ekarri oskuz. Baina demagun urrengo gunien e, eh, itzartu zala eguerdeko ama bizitan, eta oso txartu zintzitzen zala, ze bere irratik idiek itxia bezan e, eh, skate, Bai. Eta bai. demagun eh, parkamenak eskatzen da bilera berratik ideri eh, redentzino bila. Eta musiki pinar bada. Eta eh, bai. Bueno, pinigotxue kontestuen, karri dutxue eh, poema bat. <laughs> Jez, eh, poeta aleman baten eh, eskutik. Ez dut euskera estopa, erderaz bakarrik. <laughs> baina, baina karri eskuzu poema bat. Bai, eta resita bengo baina, txuet. Baina demagun ez da <laughs> Demagun. Eh, demagun. Est... Demagun. Edo alemana da. Ez <laughs> zabenak hori. Hori egizi da, hori egizi da. Baina, tekit, musika posible bada. No? Eh, hori Bai. Demagun parkamena eskatzen atorrela, eta demagun redentzino txino bile nabiela, Ander, asier? Ikestak eh? eta parkamena eta gero autosatisfakzinu edo ah, parkamen propizue eh, Zure ah, parkatzi eta ja tranquil bizitie. Oso, Duen, poema bat erresiteko zuet. Baina hurren mesedez, edez, goxaleko bostan ez bialdu mensaje. Ez. <laughs> Demagun. Ah, pues bien. Ni siquiera ha crecido la hierba. No se puede ser vagabundo y artista. Y al mismo tiempo un burguesano y cuerdo. Si quieres embriaguez, acepta también la resaca. Si quieres sol y bellas fantasías, acepta también la suciedad y el hastío. Todo está dentro de ti. El oro y el barro, el deleite y la pena, la risa infantil y la angustia moral. Acéptalo todo, no te aflijas por nada, no intentes rehuir nada. No eres un burgués. Tampoco eres un griego. <laughs> no eres armónico y dueño de ti mismo. Eres un, pájaro <laughs> en plena tormenta. Déjala rugir. Déjate llevar. ¿Cuánto has mentido? <laughs> ¿Cuántas miles de veces, incluso en tus libros y poesías, has fingido ser el armonioso y sabio, el feliz, el iluminado? Lo mismo han fingido ser los héroes al atacar en la guerra, mientras las entrañas temblaban. Jagermeister. <laughs> A ver. Dios mío. <laughs> Eso digo yo. mío. Qué simiesco y fanfarrón es el hombre, sobre todo el artista, sobre todo el poeta, sobre todo yo. Es que La Cachalo es, tío. Me lo he currado. Joder. No te lo has currado. se ha currado el alemán, Papá. lortu zuen markamena eta zuen rentsinu, bai, ala ez. Demagu nesatz. <laughs> ba hori izen da, nire gaurko hausnarketa filosofikue, eh? ahin inguruen. Oso, eta, bueno, <coughs> espero, te, bueno, ba, musika apur bat ipintxe alik eta binen, eta beste sesinu bat egaz lasta Ezkerrik asko antzule. Maitia galdegin zautan politan intzanez Maitia galdegin zautan politan intzanez Polit, polit la baina Larrua bez, larrua bez Maitia galde egin zautan premun Maitia galde egin zautan premun intzanen. Premu, premu nintzela baina, etxerik ez, etxerik ez. Maitia galde egin zautan bortsa baduen ez Maitia galde egin zautan bortsa baduen ez Bortsa, banuela baina dirurik Ia galdegin zauta lanaba nuen Maitia galdegin zauta lanaba nuen ez Lanara nabanuela baina gogorik ez gogorik Gaixoa hil behar dugu gubio gozez Gaixoa hil behar dugu gubio gozez Gozez, gozez hil behar Elkar maitez, elkar maitez zer esan. Eta hemen txegatoz. Bai. Beste, tarte bataz. Eta entzule, ez dakit, baina Aimarri eta niri azken asko guzti egun bai? tarte bataz. Bai, gainera <laughs> harinakoen ni nintzen osoa bilibili. Gaitzen inguru denek asko, baina nik uste gaurko gaixe jakin ezen jan, ahie, nik uste gaurko lehiak eti egaz fini biliko nazela. Zu Nik uste baietz, ez dakit, bai. kusikoa, A ber, e, berez, e, ekarri otena da, onguen, aurreko asteko e, lehiaketan antzeko orduen, e, pulsadore bat ukengo dabe e, Aimarrek eta Anderrek, mai ganean orduen, e, uren... E, a ber? Ai, ah, txo, ez, bai, bai que ez a ver, Ramon. Emon reset, emon reset. Reset ezin tan? A ver, reset, reset. Hor, goizeteko zu. Hora, Eta, Ramon, Ramon. Vale, vale, vale, Mm-hmm. Orduen deku, pulsadore bat, bi botoigaz. Bi botoigaz, orduen. Mm, mm. eh, nik eh, atxotitzak esaten hasikonaz. Atxotitzak. eh, resakiaz, igual de... eh, loturiko atxotitzak. Orduen, astiro astiro jugunan esaten, eta eh, dakizuenien zein dan, edo zelan amaitzen dan, eh, sakatzetxe zu pulsadoreri, eta amaitzen duzue. Orduen, eh, bauzue... Eh, punto bat. Punto bat. Vale. A ber, igual helduko da momentu bat, ez dakizuen hasien dan orduen. Eh, E, Ixe amaiera erarte irakurrikot, eta zuek azertu abiko zu edo ez. Vale. A si zindan. Vale. ederto. Ulertu dozu Bai. Venga, perfecto. <laughs> ba, esango dauz, atzotitzak, er- erdiske. eta guk, amaitu, amaiz, uste den betogu nien... E, e, Engo eh, proba bat, hau ez da, e, inguru, baina, bueno, eh venga. eh ba. A, C, parea, ka... Karakola eta barea. Ahi, ez da, pagamo txapunto bat izango zen. Hori Vale. Eta atxotitzak? Atxotitzak izango dira, ba, pizkat... Eh, eh Agias, lotu dikena. Agias, lotu dikena, vale. edo nik lotu atasena. Vale. Vale. <laughs> Batxabal. Eskuek nunok midea? Batxabal. Maiz ikutu barik? Au, maiz ikutu barik, maiz ikutu barik. Bez eze botoztezu, komunetik izak zinua, <laughs> benetan. Ahi, bala, hostia. Vale. Eh, hau da pizkat eh, resakan eh, resakan aurretiko momentu bat. Orduen, eh, hasiko na esatzotia esaten. Vale. Vale. Preste? Dai. Gogosko tokian Alda parigues. Ah, Alda parigues. Está, ahí está. Una buena. Sí, sí, sí, sí. Recogunien. Va, está verna ahí. Está verna ahí. Está verna ahí. Está verna ahí. Está verna ahí. Bueno, va. Ba, Orzu es hondo. Aymar. Va, va, eh, ah, bai. Iri contento, Sac. A ver, venga, beste bat, eh? Ah. Hau ah. da bai, resaka, resaka. Venga, va. Vale, bat, bita iru. Hilda, gero. Caput. <laughs> Ez, ez, es, es. Jarraitzen dugu? Es, ez, rebote, eh? Ah, Hilda, gero. Camarero. es. <laughs> <laughs> Venga, barriro, eh? Hilda gero, salda... Vero! bero, bero! gero, salda, bero! Eh. hau bai da resakien apur bat, ez da? gero, salda, bero! Urresaka hakin, gero, karo, ba, gero ba, remedizu erortu dier. Hor konpo marianton. Hor konpo marianton, baina... Ba, eh, ardo zuri apur bat, ez, eh? Banago izan ez, baina. venga, urrengo, eh? Bat, Kaka Esizan izan, eta... Eta zer, Ander. Eta ondoko ari egin lastan. <laughs> Eh, ez, ez, rebote? Kaka ez izan. Eta... eta... Kaka. Eta ipurdia irritatutan. <laughs> ez, ez, ez, ez. barriro, eh? Kaka ez izan eta mokordoa... Mokorda? Bota. <laughs> ez, rebote? Iortako plazan. Ixi amaitzen da, eh? kaka ez izan eta mokordoa dela Hasan Ez, mokordoa dela eh, Pentsaba burua, kaka ez izan eta mokordoa dela Esan Gogoan izan Uste! Oh! Ez teko rimarik, tio. Eh, Kaka esan vale. eta mokordoa dela uste. Es que... Ah, vale, vale, vale. Claro, pizka pentsobio zue, bai. Vale. <laughs> Eh, <laughs> Hostia, ona hori atxotitxe. Eh? eh? Bai, bai. bai. Venga, beste bat. <laughs> Hau empate izena, venga. Estero. Bana, goiez. Bat, bitairu. Nola bizi. Ala. Esi. No, nola bizi. Ala. Ez siesta. Ez? Nola bizi... Ala? Ala... Eran. Jo, ez. Nola bizi, ala hil. Guacha. Karo. <laughs> Aimar, huesa. Eh, Egako atariku ez dugu pastagu, galder. A ver, joder. Pentsara errexo huizengo egingo jatxuela. Bueno, ba. Venga, urrengo, hau empate. <laughs> Bat, bitairu, zahartu eta... Hil. <laughs> <laughs> A ver, alde rebote, sartu eta... Chartu. Ori ba! Bai, bai, bai. Kau en la ley. Bota txalo batzu. Kau en la ley. A ver, hemos... Oso ondo. Bite bat, ande raudien. Sartu eta chartu. Eta hilda be Ixen alza. Ixen alza moña estetxe. Demagun esetz. Venga, hurrengo nagu Eta hau, hau da, eh, resaka Eukina duzun zentxasiño bat beste, beste bateri esateko, bale? Beste, beste non hori esateko. Ez da non Eh, bueno, bueno. Utxo lortiko zuen. <laughs> Bardina, eh? Bale, bat bita iru, bakean dagoena. Bakean utzi. Ahi, ez da! Hori, hori, hori. Bine goiez. Bine, bine, oso ondo. Hori, ba, resaka egun baten, ba, bakien dagoena, bakien utzi. Osa, itxiste zu bakien. Bueno, venga, va, urrengo. Explica sin Ahí, está. <laughs> eh, hau da, bueno... Eh, ba, eh, esto txete zango, es que esto... bueno, venga, zango txuet. Es que resakak es eh, zer ikusi, es. Bat, bita iru, gehiegi baino, asko... Obe! Hori da! Ai! Ander! Ander iru, aimar bi. Venga, urrengo Bat, bi eta iru, jan eta edan, eta bakea, Bizi. <laughs> Ez. Rebote? Egan. <laughs> Ez. Jan eta edan eta bakea, eman. Ai! Bueno, venga, urrenko lagu ez. <laughs> Txan, txan, ahorra bateria. Entendido. Entendido. Entendido, nino. Bat, bi eta iru. Josez, burujak. Aski dakizu bizitzen. Aski dakizu bizitzen. Aski dakizu bizitzen. Motel. <laughs> Ez, ez, ez. Aski dakizu bizitzen zuk. Eh, dakizu bizitzen badakizu. Vale. <laughs> aski, jode. Bueno, eh, i, eh, bueno. <laughs> Beste, beste. Venga, aurreko nagu, es, venga, jo, eh. Beste bat. Bat, bitairu, iru, eroriz. Ikasten. Da oinez. Oso, Epa! Irune. Irune. Venga, bat bi eta iru. Ez da arrosarik. Arantzarik gabe. Ay, eta ez da moskorrik ajerik gabe. Ay, lau, ander iru. Ay, ander, ander. Anima bizara, eh? zara <laughs> Venga, urrengo la Venga. Oitura gaiztoa berandu Baino lehen. Ez. <laughs> Oitura gaiztoa astu baino lehen. Berandu baino lehen. Berandu baino lehen, ez, ez, ez. Eh, Oitura gaiztoa berandu. Berandu ura eran. <laughs> Aztua bai. Berandu aztua Aimar lau handerriro Venga, au, atento ibili, hau badakizu eta Ezina Ezina, nekez egina Ekin ez egina. Ekin ez egina hori da. Ekao en la ley. Empate de Kogu, empate. Laune goiez. Uh, eta huesta oso reza. Venga, ba. Ah, se le han fallado hori. Baina, aserto bizu. Pista que mongo txueta saber. A ver, bat, bi eta iru. Gutxiegi eta la, gutxiegia eta larregia. Beti. Zilegia. Ez. Okerregia. Okerregia. Kasi. Eh! Kasi. Eh, esan? Beste bat. Esan duzu? Okerregia. Gutxiegia eta larregia, beti? Gehiegia. Ez. Kaltegarria. Kaltegarria! Ahi, Aimar, irabazle, Pringles pakete bat zuretzako! Uh! Hemen da springiz Bueno, eta honekin... En hauen, espero, Ander, zuira bastia atzotitzen jolazen. Bai, bai, bentsan hauen, Ander, eh, bai. biliko zera pizkat eh, bai. obe, obekiako. Obekiako. Zein gotzeko. Baina... Gustau edo pizkate eh, aurreko hobeto. Ez, gozan, oso ondo, baina ondo. Atzotitzena gaina jigaz lotute, guai. Bai, ondo, ondo, Bueno, <laughs> jigaz edo. Bueno, bueno jo, dara ukila behauren zentzu... A ver, go, gozto... Ajistiku. Bueno, a ver, gutxiegia eta beti kaltegarria, bai, ez Hombre. Ezina ekin ez egina. <laughs> Por supuesto. Bai, dagoko aldapa, oza, goko... Eh. Oitura gaiztoa, berandu astua, bai. Ez da arrozarik arantzarik gabe, be bai. Be bai, bai, bai. bai. Erori zikasten da oinez, be bai. Edo ez da, ikestak. Bueno, <laughs> bueno. Ander ja eh, aspertu da, zike guesti. Ez, bueno. abaragia segon zin que... Ez da, arro, ez? Bai, bai, bai. Orden, ez, bueno, sin más. Ba hori, bakean dagoena bakean, utzi. Hori da, hori da. Agoko bai, aldapa nekerik ez. Hori da. Baiguel aji elegantik eta gustu, ez hauzta. Hori da. Nekerik Aji gustu da ikosu, nekerik ez. Gustuko aldapa. Oso Bueno, ba, ah. musika purtsu bat eta... Musika purtsu bat eta... Oso da, zire, atzotizena brutal. Atzotiz bat eh, izkuntza... Atzerriko izkuntzan, alklabo, martillazo. Ahí está, guase, hija! Ahí hija! 在。 Eta entzule! Gu astira-astira mentxe, heldu gara, saioen honen azken erutz. Eta saioen azkenak zekarten dau. Agurra, astira Bai, ze, ez, e, eh, edan agaz da jigaz pasen da moduen, oso ondo pasen da gero, dana berantza ba, da, eh? Gube... goruz, goruz, goruz, goruz, baina behin goize jota gero, Gero dana bera. berantza. Gube, eh. magazinen be goize jodogu, eta oin be, berantza gatoz, eta agurre, bai. agurre montietoko teniako. Pena bat, baina bueno. bueno ba, Beiz jau ez da, así que... Bueno. Bai, espero dugu, eh? Etz bihazte barru betorreko gara. Hori da, hori da. Gara. Beste gai barri bateaz. Bueno, eta tariñau zen ongo gara. Bai, eh. Eta gogoratu, urrengo, bueno, bi aste barru izango da magazine, E, eh, bate emate, badeko gaire mate proposatu bure dauen gai horren inguruen berbaiteko e, eh, Bidali, eh, bai Twitter, Facebook, e, Instagram, gure webunien behidatzi aldo zuet Eta bestela Whatsappera, txai bos lau, iruz aspiratzi beratzi lau zenbakire Da, pro, gai proposamenik menik edo badeko zuet, ba, bidali, eta horren inguruen inguara Bai, ona, ona, ona zure ekarpena, ima, bai. ona zure ekarpena Ega, ekarpena Bai, ez da, ez da Prisiz hartu dute golpera, eta ezin berbiamatxo tak Jan egin dut. Ah, baina bueno. Jan egin duzu. Jate komo duko. <laughs> Jan egin dut, eh, afaltzeko ordu, eh, ba, urbiltzen da, da bai. ahiaz gauz, zaurgarri gauz, eh, vulnerable xamar, eta... Hala zida. Mazkarik ba, asko entzule. Rezakik entzeko zer da ona? Ondo, Jan. Salda berue. Salda berue, da ardeu zuria apur bat azbada behin katute, oh, yeah. o bai. beto nio. ba, eskerrik asko entzule, beste, beste ate bate, aste batez gugan benetan, placer bada, zueri onako edukitzak eskainia lizeti, eh? Placer bada, onako irrati baten parte izeti, eh? Eta beste barik, urrenguen horrez zait joa esan dugu, emetik azte bire, hemen egon eta horrez gain, e, hogeta bat, e, hogeta bat, larun bata, horre egon gora, bakisako jaiztan, errikilorei jarraipena, zuzeneko jarripen bat, eskaintzekotan, bertako jaigiru animatuz eta bueno, etxetik e, nahi duzuen ope, entzuteko aukerik ego Eta beste barik, agur txiroketan egu ba, Agur, eta listo Agur, eta, ah, eta beste primizian esan dugune ez Beste saio bat martxan ipiniko da eta zanastin zierren entzun gai bai, ongo da bera Ikusi makusi Ikusi makusi saioe, sinemari eskeniteko saioe Beste barik entzule, eskerrik asko, mosu handi bat Urte barrion, eta urrengo arte.